kažu. Ovdje također jedna veoma bitna stvar, to je ovo blagoslovljeno barek islamsko buđenje koje je prisutno u cijelom islamskom svijetu i u cijelom svijetu, braću moja draga, ako ne bude predvođeno učenim ljudima. Pitanje samo dana kada će otići u pogrešnom pravcu, u pravcu u kojem priželjkuju neprijatelji Islama. Zato oni ljudi koji podižu svoj jezik protiv učenjaka, znajte da oni direktno, indirektno, svjesno ili nesvjesno idu na ruku nevjernicima. Njima je najbitnije da nađu nekog iz naših redova ko će dignuti glas protiv ulemi i ko će ljude odbacivati od ulemi. To što mi određene stvari ne možemo dokućiti, kaže ulema, ne može se ići desno, sad se ide lijevo. Ma kako poniženja ovo, ono, ko sabi, Omer, znate ko je bio Omer? kad se potpisivo tamo ugovor na Hudejbi. Kažu, ko dođe iz Mekke u Medinu, morate ga nama vratiti. Pa kaže Omer Poslanić, pa čt, kako se ovo, šta ovo potpisujemo? Pa smo li na istini? Sad ja više, ja ne znam, smo mi na istini? Sabor, čovječ, sabor. To kao nema kaže, desno, desno čovječe. Mi nekad ne vidimo dalje odnosa, samo do ovdje vidiš. Ulema gleda, ima iskustvo, čita debele knjige. Mi čitamo još brošurice, Ebu, Ibn, gore, dole. Čitaju se knjige debele, od Ibnu Temi, od Ibnu Kajima. Ljudi koji su imali iskustvo, čovjek, Šeo Semi, bi Ba, za njih je 40, 50, 60 godina iskustva, rad. Ljudi mnoge stvari skontali kroz život, kroz iskustvo. Ne može, ne može glavom kroz zid. Tvoriš vrata i pruđeš kroz vrata. Znači, praću moja draga, ovo zapamtite. Ako ulema, učenjaci, ne budu predvodili narod, taj narod šeitan zajaši sad pa sad.